ljudski život opravdan u tolikoj mjeri je svakako i ispravan u tolikoj mjeri ukoliko je u skladu sa Allahovim tabaraka wa ta'ala zakonima i propisima sa njegovom voljom sa njegovim zahtjevima koliko se čuva Allahovih zabrana i tako dalje u tom je smislu je i značenje vjere islamu I to je osnovno što svaki musliman je dužan i obavezan da spozna. A to je šta znači i šta je temelj ove naše vjere. A to je ono što uzvišeni kaže Ibrahimu a.s. Iz kale lehu rabduhu eslem. Kada mu je rekao njegov gospodar Allahu se u potpunosti predaje. Šta znači predanost Allahu tebara kvetala u potpunosti? Znači da ništa u svome životu ne uradiš dok ne saznaš propis ove vjere o tome. Ništa, ni u čemu, ni u kakvim poslovima. Da ne uradiš dok ne saznaš Allahov zakon i Allahov sud u pogledu toga. To je ta To su kuranske riječi. Ja i johalladina amanu, la tu kaddimu bejne jede ilahi o rasulu. Oni koji vjerujete, nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog rasula. Kod nas, ljudi, kad nekoga poštuješ, ne prelaziš pred njega. Ne ideš ispred njega. Ne govoriš ispred njega. Slušaš. Šta će ti se reći da to izvršiš? I tako dalje. U ovom slučaju nemojte o vjernici, ako ste muslimani, ništa činiti u svome životu, ne pitajući Allaha i njegovog Resula. To jeste, ako ne znate Allahov zakon koji je objavljen u pogledu svega, sva ljudska djela i svi događaji, isto tako, mogu biti pod jednim od pet islamskih propisa. Šestoga dina ili je obaveza da ga učiniš pa je to farz ili vađib neki ne prave razliku između farza i vađiba a neki opet prave ali u opštem značenju to je obaveza da se učini to je jedno ili je pohvaljeno da se to učini ili je s druge strane haram i zabranjeno da se to učini ili je pokuđeno da se to učini ili ti je dozvoljeno da to radiš slobodno pušteno ti na slobodnu volju da možeš raditi to Dakle, dozvoljeno ti da činiš. Sva ljudska djela i svi događaji u svijetu prolaze kroz jedan od ovih pet šerijetskih propisa. O svakom tome uspješen je Allah daje svoj hukom. Zna to ko zna, a ne zna ko ne zna. I zato u onome što ne znamo obraćamo se učenim, kao što Kur'an kaže, فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ I pitajte učene, one koji posjeduju znanje i sposobnost da vam kažu o Allahovoj vjeri, a to je najveća odgovornost govor o Allahovoj te bareke ta'ala vjeri. I iz ovoga vidimo veliku grešku onih koji hoće da vjeru islam druge vjere mogu raditi od njih što hoće jer su već u osnovi i izmijenjene i to nas ne interesuje već sada govorimo o islamu a to je da je velika greška i nepoznavanje temelja ove vjere od strane onih koji hoće islam da svedu samo na nama post, zekad, hađi, tako dalje. dakle samo na ove ibadete a kad izađe vani da može raditi kamatama jer kaže ovo je naš život a to je vjera Allahu, Allahu a Staro dakle, Sarajevo, ko što su davno izrekli tu parolu. Dakle, neispravno je u osnovi da se tako čini. Dalje, vidimo da takvi u stvari nisu shvatili svrhu i cilj života na ovom svijetu. A to je da sva tvoja djela moraju biti na mizanu, na mjerilu vjeri. I zato prvo što ti je rečeno i prvo čime si zadužen I prvo što si dužan od ove vjere da učiniš šta je to? Neko će reći šehadet la ilaha illa Allah. Prije šehadeta imamo još. A šta to? To je prva objava bila. Ikra uči saznaji. Ali šta uči saznaji? Mnogi i ovaj ajet pogrešno shvataju. I kažu istražuj nauke, radi. To je drugorazredno. O tom je ovaj aj u osnovi sada prvorazredne ne govori. Osnova je uči Allahov zakon, saznaji Allahovu volju, Allahove propise, kako će živjeti idući svojim putem ovo svjetskim do ahireta ispravno zašto se zove Serafom Mustahim. Ono zašto molim uzvišnog Allaha na svakom namazu, na svakom rekatu i mimo toga ubudi nas pravim putem koji je to pravi put? To je ispravni put. Put na kome nema krenudanja. Put od tvoga rođenja do tvoje smrti, koji je pravac jedan, koji je put Allahove volje i njegovog zadovoljstva koji te vodi u džennet. Drugi putevi, kao što Resul Ali sam sam kaže, na svakom od tih puteva stoji po šeitan, koji poziva ljude, pa komu se odazove biva uništen. Nekoga će pozvat na put nemorala, nekoga na put harama i haram zarade. Nekoga na put prevare i laži. Ali jedan je jedini ispravni put. A to je put Allaha te barke wa ta'ala. Dakle, ljudi su dužni u stvari da shvate ovaj osnovni zahtjev, a to je da shvate da su obavezni prema Allahu te barake wa ta'ala ispuniti ovu dužnost, a to je da ispune svrhu i cilj življa na ovom svijetu. To je biti Allahu u pokornosti, a kako mu biti u pokornosti, ne može se biti bez znanja. I zato prvi zahtjev ove vjere je bio šta? Bio je ikrar, uči, saznaje Allahovu vjeru i njegovu volju. Ono šta zahtjeva i traži od vas, bismi rabbik, u ime koga? U ime tvoga gospodara. On zaslužuje to zato što te je stvorio. Eladi halak, koji te je stvorio. I potom je ima pravo da mu se ibadet čini. Traženje druge nauke mimo ove jeste drugorazredno. Jeste da svoj život uljepšaš, da svoj život potpomogneš i u onolikoj mjeri koliko će to koristiti islamu i muslimanima. Ako učiš medicinu, koliko ćeš imati sevaba od toga onoliko koliko imaš namjere čiste u ime Allah tabaraka wa ta'ala da pomažeš islamu muslimanima. A ne da ti je cilj samo ti da dobiješ svoju egzistenciju, da zaradiš, da se obezbjediš tako da je. Ne kažem da je to beskorisno i to ima svoju korist i to ima svoj sevap, jer će čovjek biti nagrađen i za ono što halal zaradi i obskrbi svoju porodicu i svoju djecu i utroši na Allahovom putu i tako dalje, ali ima veći cilj od toga a to je hizmet, to je usluga i služenje ovoj vjeri. I zato uzvišenje Allah kaže prije šahadeta, kaže fa'alem ennehu la ilaha illa Allah. I znaj da nema istinskog Boga osim Allaha. Pa prije šahadeta, prije onoga čime se postaje musliman, la ilaha illa Allah, mada Rasulullah, uslovljava. A taj uslov jeste fa'alem i znaj bez znanja se ne može vjerovati. Ne može vjerovanje jednog muslimana i ne smije ni u kome slučaju svesti se na nakljedno vjerovanje ili nacionalno vjerovanje ili ja ću biti kao i ostali ljudi. To je drugo zabranjeno u islamu. Moraš biti musliman po ubjeđenju obil ahirati hum yuqinun oni su ubijeđeni u ahiret i u sve druge vjerske istine prije šehadeta dolazi znanje. Jer šta vrijedi onome koji će stotinu i hiljadu i više puta reći šehadet la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ali on ne zna šta znači šehadet. On će izaći iz džanije i odmah suprotno tom je šehadetu raditi. Dakle, prije toga šehadeta, da ti nešto posvjedočiš, da budeš svjedok, šta znači da budeš svjedok? Da si svjestan toga u ljudskom zakonu, ili među ljudima bolje rečeno jer postoji jedan zakon koji je jedini ispravan i savršen i drugo može samo da mu se pokori a to je Allahov debareka wa ta'ala zakon među ljudima da li možeš doći i svjedočiti ako nisi prisustvovao nečemu da li možeš biti svjedok ako ne znaš nešto ne možeš biti svjedok a u vjeri je to još preciznije još važnije, a to je kako ti možeš biti musliman i reći la ilaha illallah, to jeste ešhedu, svjedočim, svjedočenjem pred Allahom, ne pred ljudima, što je još važnije, pa uz to nakon toga među ljudima, svjedočim šta je šehadet, a ti ne znaš njegovo značenje, ne znaš obaveze toga šehadeta, ne znaš šta iz toga šehadeta proizdiće, i zato, Resulullah, kada je pozvao svoj narod u islam, bio je vrlo jasno, nije ništa Allahovoj vjeri pretpostavljao. Nije ništa pred Allahovu vjeru stavljao. Odma je ljudima rekao da to znači pokornost Allahu te barake wa ta'ala. Da to nije isprazan govor. Danas ćeš mnogi naći koji govore šahad la ilaha illa Allah, ali suprostavljaju se tom je šahadetu u svakodnevnim svojim poslovima. Znači, mušnici u Mekki kada su došli Resula, ali sada se i kažu mu, i nude mu, i bogatstva, i slasti, i, i položaj, i uživanja ovoga svijeta. Kažu, ja tražim od vas jednu riječ. Oni kažu, koju? Daćemo ti koliko god hoćeš. Ako je pitanje riječi, kaže, kulu la ilaha illa Allah, recite la ilaha illa Allah. Oni kažu, to nećemo. Nećemo drugo da samo to nećemo. Šta to znači? Znači da su shvatili ono u šta ih poziva. A to je pokornost uzvišenom stvoritelju. Allahu te baraka wa ta'ala. Ova vjera nikom slučaju ne smije se svesti na ubjeđenje. Jer se ona sastoji iz dva vrlo važna dijela. Prvi dio ove vjere jeste ubjeđenje. Jer bez ubjeđenja nema ni rada. Kako? U šarijetu ima jedno osnovno pravilo. I u suli fiku, u temeljima islamskog prava i vjerozakona. A to pravilo je da onaj ko ne ima svijesti ni havjesti, to jeste ne ima pamjeti, on ne može biti ničim ni zadužen. I zato lud nije zadužen ni klanjanje. Ludom čovjeka nećeš ga usjecijerati da klanja. Nije dozvoljeno. Zašto? Nije obavezan. Osnova za teklif, osnova za zaduženje, da obaveznost nekoga da nešto učini jeste šta? Razum. I zato la i kraje pet dini ne ima prisile u, u vjeru. Da nekoga uvedeš u vjeru da ima prisile. Znači ako neko već prihvati vjeru, taj ajet se na njega više ne odnosi. Zašto? Jer onda je dužan i obavezan da izvršava vjerske propise. Jer je već to prihvatio svojim prihvatanjem islamu. Kažemo islam se sastoji iz dva vrlo važna temelja. Prvi temelj jeste vjerovanje, jeste ubjeđenje, a drugi jeste djelovanje i rad. Jedno bez drugoga ne može. Nit može rad bez uvjerenja, nit može uvjerenje bez rada i djelovanja. Primjer prokletog iblisa koji je prvi počinio grijeh koji je imao ubjeđenje on je bio u džennetu čak je razgovarao sa Allahom tabaraka wa ta'ala on ne sumnja da Allah jalla še'nuhu je neprikosnoveni gospodar čak kaže kada je onaj grijeh počinio kaže rabbi gospodaru moj šeitan prokleti kaže kada ga je Allah izbacio iz dženneta prokleo ga, on se obraća Allah. Kada ga je Allah nazvao kafirom, nevjernikom, eba wa stakbara wa kana min al kafirin uzoholio si postao nevjernik prokleti šeita kaže rabbi gospodaru moj znači on vjeruje ali ne vjeruje u ovom slučaju ima uvjeđenje zna da je Allah jedan zna da je Allah gospodar svih svjetova Ne obraća se nikome drugome jer zna da Allah je taj koji ti može donijeti i koristi štetu. Samo Allahu i kaže gospodaru moj envirnira jom jub'atun ostavi me do dana proživljenja. To jeste do kijametskog dana. Da mu podari život da ne umire on do sudnjega dana. Obraća se Allahu gospodaru moj. Zna da je Allah jedan. Zna da Allah sve može. Zna Zna da je Allah gospodar. Ali da li mu koristi to njegovo znanje? Ne koristi mu. Kur'an kaže, eba, odbio je on. Usprkosio se, uzoholio se, nije htio da se pokori Allahu. Šta koristi mnogima danas koji kažeš zašto to radiš? On kaže, ja to znam. Pa još gori. In kunte, la tedrife tilke musibetun, Ako ne znaš što je musibet, ko in kuntem, tedri fel musibetu azam. A ako znaš onda je musibet još veći, ako te upozorim na nešto, može ti biti opravdanje samo da kažeš nisam znao. I da radiš po tome. Kad budeš upozoren na nešto, a ti odgovaraš, ja to znam. Pa odgovor i opravdanje je gore od samoga grija. Kad znaš onda što si uradio, znači da prkosiš. Znači da si kao oni od Beno Israila koji su rekli Sami'na wa asajna Čujemo, ali smo nepokorni Nećemo Asije Dakle Put jednog muslimana je taj put Put znanja i put rada Po tome znanje Koje je to znanje? Prvo i osnovno znanje jeste Znanje Tevhidullaha Znanje Allahove jednoće kažemo jednoće, a ne jedinstvo. Jedinstvo znači ujedinjeno jedinstvo nečega. Znači to nije kod Allah te barakavada. Kod njega je jednoće. Jedan jedini. Vahdehu la šarikeme. Jedan jedini kom je nima drug. Prvi dio vezan za ubjeđenje jeste da upoznamo Allah te barakavada. Koji je uzvišeni Allah? Kako da ga upoznamo? Kroz njegova imena kroz njegova svojstva. Kroz ono o čemu nas je obavijestio on sam, bilo preko svoje objave Kur'ana Kerima ili preko sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam. I ništa drugo. U ovome slučaju ne smije doći u obzir. Nikakva analogija. Nikakvo pretpostavljanje. Pretpostavka. Mišljenje i tako dalje. Samo jasni, čvrsti dokazi iz Kur'ana i sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam jedno što se toga razumije Allahova imena i njegova svojstva i njegov rad i djelovanje to se odnosi na naše vjerovanje i na naše objeđenje i većina ljudi vjeruje u to i većina ljudi je uvjeđena u to većina ljudi zar nisu mušlici u Mekki kada im se kaže wala in se eltehum men halaka samavati wal ardu le je kulun Allah. Ako ih ti upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno će ti odgovoriti Allah. Neće reći ni Hubel, ni Lar, ni Uzza, ni Menad, ni niko od ni 360 kipova koje su vjerovali i obožavali. I druge koji nisu skroz i temeljno i temeljito svoju vjeru promijenili. Ako ih upitaš ko je stvoritelj nebesa i zemlje, reći će uzvišeni gospodar jedan jedini Bog tako će kazati. Neće to pripisati ni Isusu, neće to pripisati ni Uzeiru, neće to pripisati ni zvijezdama, ni šejhovima, ni vlijama, ni nikome drugom. Samo Allah. Većina ljudi toga je uvjeđenje. I lako je vjerovati. Ali nije lako djelovati nije lako se pokoriti tome, zapravo lako je onome kome Allah te baraka wa ta'ala to olakša, ali tu je tvoj ispit i tu je taj drugi dio tevahida, tvoj rad i tvoje djelovanje. Šta ti vrijedi? Što ćeš ti reći, ja to vjerujem. Iskazuješ svoje ubjeđenje. Ako ti svojim dijelima suprotno tome radiš, ne može i ne smije to biti kod jednog muslimana taj drugi dio tevhidu Allaha se odnosi upravo na ovo o čemu mi govorimo. A to je šta? To je ova svrha i cilj naših življa na ovom svijetu. To je ibadet Allahu te barake wa ta'ala. Ova pokornost da sva svoja dijela staviš u službu Allahu te barake wa ta'ala. I cijeli je tvoj život u ibadetu. Sve ide ti sa bismillom. I zato jedno od tri značenja bismille jeste radim u ime Allaha to jeste svaki tvoj posao jeste u ime Allah. I svaki djelo koje ne počinje sa bismillom, u njemu dobra ne ima. I zato sve što čovjek radi u svom životu, radi sa bismillom. Dobro. Kako će uzimati kamate? Onda ih neće ni uzimati. Jer ne može biti uzimam kamate u ime Allaha. Ne, nego uzimaš kamate da se boriš protiv Allaha i njegove vjere. Radiš harame protiv Allaha, a ne može biti u ime Allaha. I zato sva dijela jednog muslimana su sa bismillom. A bismillah nije formalnost. Jedno kažem od tri značenja bismillah jeste radim ovo dijelo u ime Allaha. Jer bismillah u osnovi znači u ime Allaha milostivog samilosnog. Nije rečeno ništa, niko, nigdje, ništa. Samo se kaže u ime Allaha milostivog samilosnog. U Lema ima tri mišljenja i tri stava u pogledu ovoga značenja. U ime Allaha šta? Jedni kažu radim u ime Allaha. Ova rečenica počinje s glagolom. A glagol označava radnju, stanje i to zaboravim. Izbivanje. Što znači sve što radiš, radiš u ime Allaha. Druga ulema jezik arapskog kažu moje činjenje svega ili moje svojstvo jeste da sve radim u ime Allaha. Pa počnem imenskom rečenicom. Ne samo da kad nešto radim, radit ću ovo u ime Allaha i to u ime Allaha i sve u ime Allaha. To je dobro, ali još bolje od toga je da sam se sam ja posvjedio u ime Allaha da bude sve. Dok treći kažu u ime Allaha radim. To jeste ne u ime nekoga drugoga, znači to su tri značenja bismillah prvo znači je svaka radnja da ti je u ime Allaha tabaraka wa ta'ala drugo da je bismillah tvoje svojstvo i treće da sve što radiš radiš samo u ime Allaha a ne u ime nekoga drugoga jer je rečeno u ime Allaha to i to radi to jeste ne u ime nekoga drugoga dakle čovjek musliman posvjeti cijelokupni svoj život svome stvoritelju I to je značenje riječi uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala gdje kaže svome robu i svome poslaniku Ibrahimu a.s. Iz kale lehu rabbuhu eslim kada mu reče njegov gospodar Allahu se predaj. Kale eslemtu li rabbil alemin. On reče potpuno sam predan. To jeste u svim svojim radnja, stanje, izbivanje. U svemu svome sam u potpunosti predan li rabbil alemin. Nije on je rekao svome gospodaru, nego li rabbil alemin, gospodaru svih svjetova. To jeste, ja se priključujem tome ogromnom mnoštvu koje i bade čini Allahu te bareke ve taala i ja sam od tih koji su mu pokorni. A šta su ljudi? Pa i džini recite. Kojima je i ljudima i džinima dato na slobodnu volju da i bade čini, po čemu će biti ili nagrađeni ili ako ne učini kažnjeni. Šta su oni? nasran ogromnog broja Allahovih stvorenja meleka gdje nema na nebesima nikoliko četiri prsta slobodnog prostora a da to nije Allahov melek koji mu je na seđbi u ibadetu Allahu te barake wa ta'ala la jastorun oni ne prekidaju svoj ibadet koji svakoga dana ulaze u Bejtul Ma'mur na nebesku kjavu od nebeske kjave na sredmome nebu njih 70.000 i koji više nikad tu ne dolaze svaki dan onih koji će na sudnjemu danu držati džehennem za 70.000 povodaca svaki od tih povodaca džehennemskih na njemu će biti po 70.000 meleka. Čuva će džehennem da se ne otrgne od žestine i siline koja je u njemu. Pa možemo li zamisliti koji je taj broj koji Allahu te barake wa ta'ala i vade čini s jedne strane i koji je koji mu i vade ne čini. Ovaj koji mu je pokoran neuporedivo je mnogobrojni i veći. I zato Ibrahim a.s. kaže Eslem tu li rabbil alemin, pokoran sam, predan sam gospodaru svih svjetova. I zato mu je Allah dao. I to je ta velika i najveća snaga koja staje pred ujedinjene narode ili pred mnoge saveznike kao što su bili se okupili u bitci na Ahzabu i tako dalje na Hendeku. Na to je Ibrahim a.s. on jedan stao pred cijeli svijet. Cijeli svijet kufra pred njim. A on stao jedan. Jer zna da je uz njega Allah te baraka wa ta'ala. Takav mu'min Allah ga pomaže. I takav je jači od mnogih naroda, od mnogih zajednica takav je svjestan da je Allahova pomoć uz njega. I ono čega trebamo da budemo svjesni, to je da ovo značenje o kojem smo mi sada govorili, većina ljudi ne zna. Zapravo kod većine muslimana je nepoznato. Iako je ovo osnova i temelj vjere kod većine muslimana, da ne govorimo o drugima, je nepoznato. Iako mnogi od mnogih. Uče često kuranske riječi i jake na'budu wa i jake nestajin. Što znači drugim riječima šahadet. I jake na'budu znači la ilahe. I jake samo tebi. To jeste nikoga drugog na'budu. Samo tebi i bade činimo. To jeste samo se tebi pokoravamo. Samo smo u tvojoj volji uzvišeni stvoritelji. Šta muslimani za toga učinimo? ihdina sirata mustaqim uputi nas pravim putem putem čega putem toga ibadeta te pokornosti tebi Allahu a uz pokornost ide wa iyyaka nasta'in samo se na tebe oslanjamo i samo od tebe pomoć tražimo jer budi svjestan da kada se opredijeli za Allaha te baraka wa ta'ala da će mnogi protiv tebe stati i ustati i onda treba da znaš ovo i ja ke ne stahin od tebe Allahu samo pomoć tražimo oslanjaj na Allah te baraka wa ta'ala vidimo da je to u stvari šahadet u puti nas pravi put koji je to pravi put sirafa lezine enamte ali put onih kojima si dao svoje blagodati put onih na alledine enam Allahu alihim bit će uz one kojima je Allah dao svoje blagodati من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين uz iskrene uz poslanike uz iskrene uz svjedoke Allahove i uz dobre koji su to ona arsalna min rasulin nismo nijednog mi poslanika kaže Allah tabaraka wa ta'ala poslan illa nuhi ilaihi ennehu la ilaha illa ene fa'budun a da mu nismo objavili la ilaha illa Allah taj šehadet. Fa'budun, a rezultat toga šehadeta, la ilaha illa, jeste samo meni ibadet čim te kaže Allah. To jeste meni biti u pokornosti. To je to. Zatim su se ljudi podvojili. Nakon toga pravog puta, ihdine sirata mustaqim, sirata ledine namte alejim, ljudi su se podvojili. Jedni su otišli putem za koji Allah kaže gajri il magdubi alejim pute oni na koje si se ti rasrdio. To su bili nevjernici Benu Israila, koji su znali, ali nisu htjeli da radi. Vala balin, to su bili nevjernici od isto Benu Israila kojima je došao iz Ale i Selak, dakle kršćani, koji su zalutali, koji nisu znali, a htjeli su da rade, pa su uveli u svoju vjeru isposništvo, monaštvo, uveli mnoge novotarije koje Allah uzvišeni nije odobrio niti ih je objavio. Dakle, ljudi su se podijelili. Na jedne koji su znali, a nisu htjeli da rade, pa se Allah na njih rasrdio i na one koji nisu znali, a htjeli su da rade, pa su zalutali i musliman je između toga ili će ići pravim putem, a to je put znanja i rada po tome znanju, ili putem onih na koje se Allah rasrdio, ili onih koji su zaludani. Da nas uzvišeni Allah, tabareka wa ta'ala, sačuva svakoga zla i nevaljavštine, da nas osnaži i pomogne na pravome putu s radom staklima, da nam pomogne da izvršimo cilj svrhu i našu zadaću i ulogu na ovome svijetu, da mu budemo pokorni i da on uzvišeni te baraka wa ta'ala bude sa nama zadovoljan.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 Ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrane. Obskrbu daje jedino Allah, moćni i jaki. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubasi zatim ogrušak kome on onda razmjer odredi i skladni mu lik učini i od njega onda dvije vrste muškarca i ženu stvori i za taj nije kadar da mrtve oživi.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 يقدان شوفيك دوشا رحنا الله سويت نجمة دا postavi tri pitanja a samim tim je nužno i da na njih odgovori. A tri pitanja su odakle dolazim, zašto sam na ovom svijetu, gdje odlazi. Svaki razuman i pametan čovjek dužan je da zna odgovor na ova pitanja. Inače, njegov život se svodi samo na jelo, piće, uživanje na ovome svijetu i na kraju propast. Jer nije znao cilj svog boravka na ovome svijetu. Oni koji ne vjeruju, oni uživaju i oni jedu kao što to čine i životinje, kao što čine i stoka. Dakle, ne znaju cilj i svrhu svoga života na ovome svijetu. Mnogi su sebi postavljali ta pitanja i pokušavali naći odgovor na to. I uzvišen je Allah nije čovječanstvo ostavio bez upute. Zato je slao svoje poslanike i zato je objave svoje objavljivao. Nama je u Kur'an Kerimu na jednom mjestu precizno rečeno i definisano zašto smo došli na ovaj svijet. A na drugim mjestima mnogim pojašnjeno i protumačeno šta to znači. To je kuranski ajet gdje uzvišnji Allah kaže Oma halakta džinna wal insa illa li abudun. Ni zbog čega drugog nisam stvorio ni džine ni ljude osim da mi ibadet čini. Dakle, naš život na ovom je svijetio radi ibadeta. Radi ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. To je odgovor na jedno pitanje. Drugo pitanje jeste odakle dolazimo, to je naš stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala, gdje kaže, isto odgovarajući na to pitanje, em huliku min gajri šeji'in, em humul halikun. Jesu li oni bez ičega nastali, bez ikakvog uzroka, tek tako slučajno, em humul halikun ili su oni stvoritelji em halakus samavati wal ard ili su oni stvorili nebesa i zemlju nije ništa od toga dakle stvoritelj je Allah subhanahu wa ta'ala i odgovoru na treće pitanje te idemo kaže više isto tako e fa hasibtum ennema halaknakum abesa zar vi mislite da smo mi vas stvorili igrajući se iz obijesti wa ennekum ilajna la turđaun i da se vi nama nećete vratiti. Treće pitanje i odgovor na njega dolazi kao nešto nužno iz ova prva dva. Jeste postanak je od Allaha subhanahu wa ta'ala, svrha je služiti njemu i povratak je opet uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Uzvišen je Allah u ovom kuranskom ajet gdje nam objašnjava cilj i svrhu našeg boravka na ovom svijetu, kaže stvorio sam i džine i ljude samo zato da mi i bade čini to jeste ljudski život na ovome svijetu ničim drugim ne može biti opravdan osim ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala ničim drugim ne može se odgovoriti na sudnjem danu osim ibadetom Allahu tabaraka wa ta'ala drugim riječima kad čovjek dođe na sudnji dan i bude upitan ona poznata pitanja ništa drugo ne vrijedi da kaže osim samo ovaj odgovor a to je bio sam uzvišeni Allahu na dunjaluku u ibadetu te da kaže bio sam na dunjaluku i radio sam u firmama raznim i stekao penziju ništa ne koristi osim ako je bilo u cilju pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Na nama je da odgovorimo na nekoliko pitanja vezani za ovaj ajet, koji je temeljni ajet vezan za naš boravak na ovom svijetu. Šta znači nisam stvorio ni zbog čega drugog, ni džine, ni ljuda, osim da mi ibade čine. To jednostavno znači da cijelokupni ljudski život nije opravdan ili bilo kakva radnja u njemu, ako to nije ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogi ne shvataju ovaj ajet i sebi postavljaju pitanje i kažu kako mi možemo cijelokupni svoj život provesti u ibadetu. Kako možemo stalno biti u namazu, stalno postiti, kako možemo stalno nešto od ovih vjerskih poslova činiti i tako dalje. To je nemoguće, kao što vidimo u našoj praksi. A ovdje kuranski ajet kaže u jednom odričnom, a zatim potvrdnom obliku. To jeste stvorio sam ljude ni zbog čeg drugog, osim samo zbog ovoga. Dakle, ne ima nikakve druge svrhe stvaranja, niti kakvog drugog posla, osim, osim ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala. U tom je smislu, islamska ulema je dala definiciju ibadeta. Su to, u stvari, sva djela, sva radnje koje čovjek čini, sva ubjeđenja sa kojima je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. To znači, tvoja unutrašnja ubjeđenja ili kako ih nazivaju unrašnje radnje tvoje strah koga se najviše bojiš Allah subhanahu wa ta'ala koga najviše voliš Allah subhanahu wa ta'ala na koga se osloniš isto na njega od koga očekuješ pomoć od uzvišnog stvoritelja i tako dalje sve ove unutrašnje radnje zatim vanjske radnje koje su riječi to jeste izgovor šahadata la ilaha illallah pozivanje na dobro i odvraćanje od zla učenje Kur'ana i tako da je lijepa riječ sve su to riječi sa kojima je uzvišeni stvoritelj zadovoljen i dijela koja čovjek učini u svome životu a to je traženje nauke u ime Allaha tabaraka wa ta'ala zatim ovi ibadeti koje poznajemo namaz, post, zekat, hađ borba na Allahovom putu i tako dalje dakle sve radnje bilo unutrašnje ili vanjske i riječi sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala sve to ibadet. Dakle, nije ibadet samo nama, iako je to osnovni ibadet i temeljni ibadet, nego je ibadet svako tvoje dijelo koje je u skladu sa Allahovom voljom. Što znači drugim riječima, tvoj život na ovom svijetu može biti opravdan samo onim što ti je propisao i dozvolio uzvišeni stvoritelj Allah Đelešanu. Drugim riječima, prekršiš li te propise, za to će se odgovarati. I to svakako da biva bilježeno, svakako da imaju oni koji prate to i to će doći na sudnji dan da se mjeri težina tih loših i težina dobrih dijela na sudnjem danu. Dakle, musliman u stvari je opravdao svoj život na ovom svijetu time što je u pokornosti Allahu uzvišenom te baraka vatala. Nikako drugačije. I može se reći da je uspio onaj koji dođe na sudnji dan i opravdao je cilj i svrhu življenja na ovom svijetu. Drugi nisu. Koliko je ljudi svjesno ovoga? To je pitanje. A ovo je jedna od temeljnih stvari kako vjerovanja, tako i rada u ovoj našoj vjeri. Drugo pitanje vezano za ibadet jeste da ibadet u sebi treba da sadrži dva osnovna svojstva. Ibadet koji u sebi nema ta dva svojstva nije ibadet. Prvo svojstvo jeste dakle to dijelo koje činiš radiš ga zato što najviše voliš Allah te što ti je on najdraži iz ljubavi prema njemu i drugo svojstvo iz strahopoštovanja prema uzvišenom stvoritelju i musliman je uvijek između nade i između straha I to dvoje treba da je kod muslimana izjednačeno. Kako nada, tako i strah. Ne smiješ se bojati, a zanemariti nadu, jer ako učiniš grijeh, a ne imaš nade, izgubit ćeš nadu u Allahovu milost, pa ćeš još više činiti grijeh. Ako zanemariš strah prema Allahu tabaraka wa ta'ala, onda ćeš imat samo nadu, pa ćeš se nadati bez razloga, a ne imajući straha i tako ćeš u stvari sam sebe upropasti kao što kaže uzvišeni ja ejuhel insanu ma garrake bi rabbike al kerim o čovječe šta te je zavelo u pogledu tvog plemenitog gospodara jel to što kažeš Allah je milostiv, Allah oprašta to jeste istina ali ima i drugo da je on šedidul ihkab onaj koji žestoko kažnjava to u običajenom životu čovjekovom treba da je izjednačeno i nada i strah. I musliman je između nade i strah. Navešu vam jedan primjer. Kada treba nada da preovlada. Treba da preovlada u smrtnom času. Znači uvijek poveća stranu nade u Allahu te baraka wa ta'ala milost nad stranom straha. Jer više tu ne imaš dijela. Onaj ko od ljudi od muslimana poželi susret sa Allahom i Allah poželi susret sa njim. A onaj ko mrzi susret sa Allahom, Allah te baraka ta'ala mrzi susret sa njim. Pa pita Aisha radijallahu anha o Boži poslaniće, ko od nas voli smrt? A on kaže, nije to Aisha. Nego mu'minu kada se približi smrt, dadne mu se radost na vijest. Pa on poželi susret sa Allahom i Allah poželi susret sa njim. To su kuranske riječi Inna alladina kalu rabbuna Allahu alaihimu استقاموا تتنزل tehafu wa la تخافوا Wa تحزنوا bil بالجنة التي kuntum tuadu. Zaista oni koji kažu naš gospodari Allah, a da ti ustraju na tome do kraja svoga života. Va'bud drabbeke hata ya'tiyaka al-yaqin. Budi u službi svome gospodaru, budi mu pokoran dok ti ne dođe ubjeđenje. koje je to ubjeđenje u ovome slučaju to je smrt, sve do svoje smrti neki su pogrešno ovaj ajet shvatili na kraju sure Hidr i kažu i ibade čini svog na gospodaru dok ti ne dođe ubjeđenje to jeste kad dođeš na određeni stepen da više nisi ni dužan da činiš ibade i kažu mi smo dostigli odgovor je jeste dostigli ali džehennem a ne džennet nikako jer uputa Božeg poslanika, ali sad sam je bila, da do smrti svoje i bade čini Allahu tebareke wa ta'ala. Wa'abud rabbake hatta je tjekel jaqin. Takvi mu'minina u smrtnom času dolaze meleki i kažu im la tehavu wa la tahzenu. Nemojte se bojati i nemojte tugovati. Nemojte se bojati od onoga što je pred vama. I nemojte tugovati za onim što je iza vas, sa svojim porodicama i tako dalje. Wa ebširu bil džennetil lati kuntum tu'adun. I budite radosni džennetom koji vam je obećavan. I tada mu'min poželi susret sa Allahom i Allah voli susret sa njim. To su isto tako kuranske riječi u suri Ibrahim, gdje uzvišenje Allah kaže Jusen bitullahu ladina amanu Allahu čvršuje one koji vjeruju bil kauli stabiti čvrstim riječima fil hajati dunja o fil ahire i na dunjalučkom životu i na ahire to čvršuje uzvišenje Allah za baraka wa ta'ala svoga roba u najtežim trenucima i nema veće prilike za šeitana od smrtnog časa za čovjeka Jer šeitan, to mu je posljednja prilika u pogledu čovjeka. Upotrebljava svu svoju snagu. Ne bi li te odveo na krivi put. Ne bi li zanijekao Allah te barake A s druge strane, ti si na kraju svoje snage slab. Opterećen i fizički i psihički tom smrću. Tu pokušava šeitan da te odvoji od imana da se skrene u tom zadnjem trenutku tvoga života. Smrt je teška svakome. Niko ne voli smrt i to je činjenica. I zato ta smrt, koliko ona traje? Izlazak duše. Vrlo kratko. Vrlo kratko traje izlazak duše. Pratnije prije toga koje je bolestan i tako dalje, bivaju duže. Ali izlazak duše traje par sekundi. I ljudi se cijelo života boje smrti. Čega se boje? izlaska duše, tih par sekundi. A pazite sada, u džehennemu uzvišen je Allah opisuje džehennem i džehennemske patnje i kaže la je mutu fiha wa la jahja. Takva će biti situacija, stanje džehennemlija. Takvo će biti da niti živi niti umiri. E, opisan je takav džehennemlija da je on u tome času smrti. Nije umro, a nije ni živ. Dakle, u tome jednome stanju stalnog umiranja, ali smrti mu ne ima. To više nisu sekunde koji se čovjek boji cijelog svoga života na ovom svijetu. A možete misliti kako je padnja tim džehnemlijama koji ne samo da par sekundi osjećaju tu smrt, nego stalno ebedul aba za uvijek i bez prestanka. Za uvijek im je to stanje umiranja, ali smrti ne ima u tome času musliman treba da poveća nadu da poveća nadu Allahovu milost u drugom jednom stanju a to je stanje kada šeitan čovjeka navraća na zlo navodite preko tvojih strasti jer prokleti šeitan vrlo dobro zna na što si ti osjetljiv koja je tvoja slabost kako je došao Ademu alaihissalam šta mu je rekao وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ I zaklinjao im se Adam a.s. njegovi ženi u džennetu. Inni lekuma lemine nase in ja sam vama sigurno onaj koji vam daje iskreni savjet. Fedellahuma bi gurur. Pa ih je tako zaveo i naveo na grije. A šta im je govorio? Govorio im je vama nije spriječeno da jedete s ovoga drveta illa en tekuna melekejni au tekuna minel halidin ni zbog čega drugog osim da ne biste postali meleki i da ne biste postali vječni a to je bila želja Adema alaihissalam šta znači da biste postali meleki da biste bili čisti da biste bili nepogriješivi da biste bili bliski Allahu je to nešto ružno nije u kom slučaju. Da biste postali vječni, i to je želja čovjekova. Da ne umire. Došao je preko njegovog osjećaja i te njegove želje. A ne mali islam nije mogao zamisliti da može neko postojati da se zaklinje uzvišenim Allahom lažno. Zato je otišao na taj grije i bilo je ono što je bilo. Šeitan kada nagovara čovjeka na grije, onda treba da preovlada kod tebe strana straha nad stranom nade. Ne u tom je slučaju da se ponadaš da kažeš pa da ja ovo uradim, Allah je milosti. Ne. Onda se nemoj prisjećati Allahove milosti, nego se prisjeti kazne koja dolazi onima koji su nepokorni, koji griješe u zvišnom stvoritelju. Dakle, u uobičajenoj situaciji čovjek treba kod sebe da ima izjednačenu stranu i nade u Allahovu milost i straha od Allahove kazne. A u posebnim situacijama nekada treba da preovladava nada u Allahovu milost, a nekada treba da preovladava strah od Allaha tabarake wa ta'ala. Dokaz za to su riječi uzvišenog stvoritelja u suri Ali Imran na jednom mjestu kada nam uzvišeni zabranjuje da prisno prijateljujemo, da sarađujemo, da drugujemo sa nevjernicima, kaže وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ A Allah vas upozorava sebe, čuvajte ga se, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ A Allahu ćete se vratiti. U ovom slučaju, kad postoji mogućnost grijeha, Allah spominje kaznu. Allahu ćete se vratiti. Čuvajte Allah. Dva ajeta iza ovoga kaže uzvišenje Allah govoreći o ahiretu وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ A Allah vas upozorava na sebe Wallahu raufin ibad. A Allah je milostiv prema svojim robovima. Kada to kaže? Kaže u govoru na ahiret. Dakle, nada. Kada već je čovjek na ahiret, onda je pretežna nada nad strahom. Još jedno vrlo važno pitanje u pogledu ovoga ajta koje smo naveli. Kur'anskog ajta, ona halaktu džinna wal inse illa li abudun. Stvorio sam i džine i ljude, samo zato da mi ibadet čine. To znači da je to svrha i cilj našeg življenja na ovome svijetu. Kada pogledamo među ljude, da li je ova svrha i cilj ostvarena među ljudima? Da li, drugim riječima, ljudi, svi, od prvog do posljednjeg, da li izvršavaju ovaj cilj i svrhu zbog koje smo došli na ovaj svijet? Odgovor je ne izvršavaju i većina ih ne izvršavaju ovaj cilj zbog koga smo došli na ovaj svijet. Pa šta znači onda ove kuranske riječi? Ako nam Allah kaže, stvorio sam džine i ljude samo radi mog imaneta, radi pokornosti meni. A većina mu ljudi nepokorno. To znači da se ova odredba odnosi na vjersku odredbu, a ne kadersku odredbu. Ne sudbinsku odredbu što znači vjerski ih je zadužio stvorio ih je i vjerski ih je zadužio da mu budu pokorni nije ih sudbinom ime zadužio zašto jer da je ljude sudbinom zadužio odredio a to je njegovo vrlo lako kun sa je kun kada hoće nešto da bude on kaže bude bude iz ništa stvara nešto da je tako odredio da mu svi džini i ljudi i bade čine i budu u pokornosti bili se našao i ko komu je nepokoran ne bi toga bilo svi bi bili kao meleki ولو شاء ربك لآمن من في الأرض kulluhum džemija. Da je tvoj gospodar htio, svi bi ljudi na zemlji vjerovali. Pa zar on neće? Zar ne kaže nam u ovome ajetu da li mi ibadet činili a na drugom mjestu kaže da Allah hoće da Allah hoće kaderom sudbinom da im propiše on bi rekao budite svi mu'mini i svi bi bili mu'mini kao što je i meleke stvori la ja'asuna Allahe ma emarahum wa jaf'aluna ma ju'marum nisu mu nepokori onome što im je naredio i čine ono što im se naredi ali u ovom ajetu ne radi se o sudbini, nego o vjerskom pitanju. Što znači nije nikoga prisilio na iman, nego je stvorio ljude i dao im na slobodnu volju. Fe men ša'e fel ju'min, wa men ša'e fel jekfur, pa ko hoće da vjeruje, neka vjeruje, ako neće da vjeruje, neka kufur čini. Drugim riječima, ima džehennet i ima džennet. Dakle, dao je i džinima i ljudima u slobodnu volju da odaberu pravi i da odaberu krivi put. I potom će biti i nagrađivani i potom će biti i kažnjavani po tom svome izboru šta su izabrali. Ili put dobra ili put zla. Da napomenem ovom prilikom vezano za ovaj kuranski ajet, da uzvišen je Allah tebara kevadala u Kur'anu kaže da je stvorio i džine i ljude samo radi ibadeta Allahu te baraka wa ta'ala. To znači, ovdje na prvom mjestu dolazi spomen džina, pa onda ljudi. Na drugim mjestima u Kur'an Kerimu, uzvišenje Allah kaže, el inse ol džin, ljude i džine. A ovdje kaže prvo džine, pa, pa ljude. I nije u Kur'anu ništa slučajno. I bez razloga i bez velike koristi. U ovom je slučaju džin se prvo spominje Allah najbolje zna mudrost svoga govora možemo zaključiti da su oni u stvari prvi koji su stvoreni ili stvoreni prije ljudi pa su i badetom zaduženi prije ljudi i drugo što su džini mnogobrojniji i što će prema toj mnogobrojnosti biti više i odgovornost pa kada je neko više odgovoran i prije zadužen onda u tome slučaju on se i prvi u tome govoru spominje. Dođim u drugom kuranskom ajetu, uzvišenje Allah kaže u suratom Isra, vezano za nemogućnost džina i ljudi da dođu sa nečim sličnim kao što je Kur'an, kaže kun le in ičtemeatil insu val džini. Reci Allah o poslaniće, kada bi se sakupili, sad kaže prvo ljudi pa džini ala ijetu bi misli hada Kur'an da dođu sa nečim slični ovome Kur'anu la je tu ne bi misli ne bi došli sa nečim slični njemu wala u kane ba'dohum li ba'de zahira makar jedni drugima međusobno pomagali do sudnjeg dana niko ne može doći ni sa jednom surom to jeste ni sa tri ajeta slična kuranskima u ovom slučaju prvo se spominju ljudi pa čini Olema, kao razlog toga spominje da su ljudi na većem intelektualnom nivou nego što su džini. I svi poslanici koji su dolazili ljudima bili su od, od ljudi, a ne od džida. I zato ovaj Kur'an je objavljen i džinima. Kao što je Inđil, kao što je Tevrat, Zebur i tako dalje. Svakako ljudima, ali to slijede džini Kao što kaže Kur'anski ajet وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ I kada posla smo jednu skupinu džina tebi, Allahu poslaniće, da slušaju Kur'an. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسَيْتُوا I kada dođoše, sakupiše se, rekoše jedni drugima, slušajte, pažljivo. فَلَمَّا قُضِيَ Pa kada im je proučeno nešto iz Kur'ana, وَلَّوْ إِلَا قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ Odoše svome narodu da ih opominju. Kalu ja kaumena rekoše, o narode moj, inna se mi'na kitaben, mi smo čuli knjigu, unzile min ba'di Musa, koja je objavljena nakon nakon Musa. Znaju i za Tevrat, a saznali su i za Kur'an. Dakle, džini u pogledu Allahovi poslanika i Allahovih objava slijede الأقصى ينادي وأكاب الدعاء فنمضي سويا في ركب الجهاد فنمضي سويا في ركب الجهاد الأقصى ينادي وأكاب الدعاء الأقصى ينادي وأكاب الدعاء فلنمضي سويا في رب الجهاد فلنمضي سويا في رب الجهاد فإن الركود وصوت النواح سعينا بجد في ظل الكفاح فإن الركود وصوت النواح سعينا بجد في ظل الكفاح لنرضى بذل في أذواننا أو شبر يدناس من قدسنا له ضابد في أفغاننا أو جبر يدناس من قدسنا الأقصى ينادي وكاب الدعاء الأقصى ينادي وكاب الدعاء فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد قذفنا الحجارة في وجه اليهود بعزم وجد من طفل الصمود قذفنا الحجارة في وجه اليهود بعزم وجد من طفل الصمود وشوق وود يحدون أمل سنمضي نقاتل وادونا كلل وشوق وود أحدنا أمل سنمضي نقاتل وادونا كلل الأقصى ينادي وكاب تعاد الأقصى ينادي وكاب تعاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد فلنمضي سويا في ركب الجهاد ألا فاستعدتم يا فخر الشباب لنيل المعالي في نور الكتاب ألا فاستعدوا يا فخر الشباب لقهر الطغاة بنور الكتاب أعيدوا وأحيوا في ظل السواد أعيدوا وأحيوا في ظل السواد تاريخا ومجدا للأذهان عاد تاريخا ومجدا للأذهان عاد